بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Šesti hadis prenosi se od Numana ibn Bešira radijallahu ta'ala koji kaže Čuo sam Allahu od poslanika sallallahu alihi wasallam da je rekao el halalu bi innal halale bejinun u innal harame bejinun. Doista je halal jasan i doista je haram jasan. U obejnehuma umorun muštebihat. Od Numana ibn Bešira radijallahu talan se prenosi da je čuo poslanika alihi salatu wasallam kako kaže innal halala bayyinun doista halal yasan wa innal harama bayyinun i doista haram yasan wa baynahuma umurun mushtabihat između toga dvoga između halala i harama nalaze se nejasne stvari slične halalu ili slične haramu mushtabihat nejasne sumnjive La ja'lamu hunne kathiru minan nas. Većina ljudi ih ne poznaje. Ne poznaje da li je nešto od toga od halala ili je od, od harama. Femeni teqašu buhat. Fekad istebra li dinihi wa irdi. Ko se kloni tih sumnjivih stvari, udalji se. Taj će sačuvati svoju vjeru i svoju čast. Omen vaka fi šubuhat, vaka fil haram. A onaj koji uđe u te sumnjive stvari, prihvati se tu, ti sumnjive stvari, ta će upasti u haram. Ta će upasti i u haram. Zatim poslanik Alihi Salocan to je li pojašnjava na primjer, pa kaže Kerra i jer'a al hima juši kon irtafi poput pastira, čobana koji čuva stado pored same međe tuđe tuđe imovine, tuđe zemlje zabranjenog njemu posjeda tvoje Ne može živ bio tu blizu, ide daleko. Lahko može ovca juži koja ne rtafi. Jeli, očekivati je da svakog trena pređe u taj zabranjeni posjet. Pa kaže dalje, Ela wa inne li kulli melikin hima. A zar svaki vladar nema zabranjene posjede? Ima svoj posjed u koji ne smije niko da dira. Ela inna hima Allahi meharimu Isto tako, Allaho zabranjen posjed jeste ono što je Allah oharamio, zabranio. U to ne smije niko da dira. I ne približavaj se haramu. Dakle, ako se ostavi sumnjivi stvari, zasigurno nećeš biti blizu haramu. Tom zabranjenom posjedu kod Allaha dželjavala. Zatim, rekao je poznati dio hadisa ela inne fil jesedi mudga idha saluhat al jesedu kullu wa idha fesedat fesedat jesedu kullu ela vahijal qalb. A zar u tijelu nema jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, ako je on bolestan, bolestan je cijelo tijelo, zar to nije, zar to nije srce. Ovaj hadis bilježe imami Buharija i Muslim, imam Ahmed, četverica autora Sunena, dakle Ebu Davu, Tirmizi ibn Mađe Nesaj, i mnogi drugi, Darim ibn Hidban Begavi i mnogi drugi. Također, mimo Numana ibn Bešira, još sedmerica ashaba Allahov poslanika, alihi salatu, sam prenose ovaj, ovaj hadis. Kaže Imam Ahmed o vrijednosti ovoga hadisa, islam se gradi na tri hadisa. Islam se vrti, dakle, crpi sve propise iz tri hadisa, jedan od tih hadisa jeste i ovaj. Nakon što je spomenuo da je jedan, doista se sva dijela vrednuju prema namjeri, drugi, malo prije spomenut, ko uvede u ovo našu stvar ono što nije od nje, i kaže treći je ovaj. Treći je ovaj, halal i haram. I mnogi drugi su govorili o značaju ovoga, ovoga hadisa. Tako Tufi Rahimahullah ta'ala kaže ovaj hadis je osnova u pobožnosti i ostavljan sumnjivi stvari. Ako hoćeš da budeš pobožan, ostavi sumnjive stvari. Prenoslac hadisa je plemeniti Ashab Numan ibn Bešir radijallahu ta'ala Ansarija, Medeni, Ebu Abdullah, rodio se 14 mjeseci nakon hijđre poslanika Muhammed alihi salatu sam dakle u Medinu. I on je bio prvo, on je bio prvo novorođenče od Ensarija nakon hijđre. Nakon dolaska poslanika alihi salatu wasalam u Medinu, prvo dijete kod Ensarija koje se rodilo bio je Numan ibn Bešir. Prvo dijete koje se rodilo kod Muhađira je bio ko? Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair je bio prvi od muhađira, njihove djece. Ha? Kada su učinili ashabi, poslanik alihi salacom i ashabi u Medinu, hijžu kada su učinili, eh, muhađirke nisu rađale mušku djecu. Dolazila su djeca ali ženska. Pa su jeli, munafici jehlu kitabi i knjige počeli da govore da su učinili sihr ženama, muhađirkama, da ne rađaju mušku djecu, pa kada se rodio Abdullah ibn Zubir, onda je dakle Medinom se tek tekviralo jeli, da se dokaže neistimtost njihovih, njihovih tvrdnji. Dakle, prvi od Ensarija, prvo djete od Ensarija nakon hijdre poslanika alihi salatu sa Medinu bio je Numan ibn Bešir radijallahu ta'ala anhu. I on, dakle, njegov babo Bešir su ashabi. I poznat nam je hadis, jer često kada se govori o odgoju djece, spominje se taj e, Numanov hadis, kada mu je babo dao poklon, a babo je mimo njega imao još devet ili deset sinova, kaže se da su sve bili sinovi, pa je dao samo Numanu, ovom prenosioca, prenosioca hadisa, dao samo njemu poklon, pa je majka Amra rekla, ja neću time biti zadovoljna dok ne odeš, ne pitaš poslanika ali alihi salat sam za ispravnost svoga dijela, jer je imala i drugih sinova, zašto samo on umanu da dadneš, a ne daješ ostalima, pa je slično i poslanik alihi salat sam pitao, a da li si dao ostaloj djeci, ostalim sinovima, jesi li ti to zadovoljan kada ostariš da te samo on uman služi, a ostala djeca od njih ne očekuješ dobročinstvo, Pa je rekao, imam sinova, dao sam samo njemu, ja bih htio da me svih izmete, kada ostarim, kaže, onda traži nekoga drugog ko će ti posvjedočiti da je tvoje dijelo ispravno. Ja ne svjedočim za nepravdu, za nasilje. Nakon čega, kaže, Numan, baba se vratio i uzeo i od mene. Imao je posebnu čast, Numan ibn Bešir, kada se rodio Numan. Dakle, to je bilo prvo dijete, od Ensarija. Donesen je poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam odmah po rođenju, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo i sažvakao datulu, hurmu sažvakao i onda sa onom jeli, datulom ispunjenom njegovom plemenitom pljuvačkom uzeo je i natrljao numanove desne i to je od sunneta. Od sunneta je, ali odmah kada se dijete rodi, ne, žena se porodi pa ostane dva, tri dana ili sedam dana ili ako bude carski rez i donese kući, kaže ja sunnet. Spravo, donese kući nakon sedam, deset dana, on trlja usne, gore, dole, desne. Od sunneta je odmah. Mi smo uskraćeni toga, jel, jedino ako babo prisustvuje porođaju, pa odmah, jel, ako mu se to dozvoli. Dakle, sunnet je to učiniti odmah, ne, ne kasnije. Tu je čast imao Numan ibn Bešir. On se ubraja, dakle, u mlade ashabe. Kada je umro, hm, poslanik Alihi Salacan Numan nije imao više od osam godina, a prenosi hadis. Numan nije imao više od osam godina, poput naše djece, ili tako, ima njih. Nije imao više od osam godina. Jer je prošla godina dana, poslanik Alih i Salocom je desetak godina nakon toga živio. Nije imao više od osam godina, iz čega se zaključuje dakle da osoba ukoliko je umno sposobna, pronicljiva, razumna, zna da razabire, od takve osobe se prihvata ono, ono što kaže i ne smije se utjeravati u laži, ne smije se govoriti da je dijete i pusti ga i nemoj od njega, ne slušaj ga, balavac i ostalo. Kaže se da je bio najbolji govornik od svih ashaba, kada je držao govor, kada je držao hudbu, da je bio od najboljih hatiba. Prenosi se od njega da je rekao, draže mi je da budem slab u pokornosti Allahu, nego jak u griješenju prema njemu. Draže mi je da budem slab, da ne činim mnogo pokornosti, nego da činim mnogo grijeha. Draže mi je da ne činim mnogo pokornosti, nego da činim mnogo, mnogo grijeha. Draže mi je da budem slab u pokornosti, Allahu dželle vala nego da budem jako griješen prema njemu. Prenio je 114 hadisa od poslanika alihi salatu alihi salatu wasalam. Ubijen je 66. godine po hijđari. Allah će Allah da bude zadovoljan njime. On nam dakle prenosi, ovaj plemeniti ashab prenosi nam hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govori 66. godine po hijri je preselio, ubijen je od jeli, strane poganih ljudi. On nam prenosi hadis koji govori o neobhodnosti sustezanja od nejasnih stvari, od sumnjivih stvari, od onoga čiji propis ne znamo, da se toga, da se toga sustegnemo i također dakle o bitnosti i važnosti srca i njegove čistoće. Pa poruke iz hadisa. Dakle, mislim da nema potrebe komentar sad hadisa, ili tako? Iz hadisa se zaključuje da su dozvoljne stvari halal. Ono što je sigurno halal, to je jasno. A sigurno je halal ono zašto je rekao Allah da je halal. Ono zašto je rekao poslanik Alihi Salopsom da je halal, dozvoljeno, ono oko čega su se islamski učenjaci složile. Ono zašto ne postoji dokaz da je haram. Ono zašto ne postoji dokaz da je haram. To je halal. I također, haram ono što je sigurno haram je jasno. Haram je ono zašto je rekao Allah da je haram, zašto je rekao poslanik alihi salatu sam da je haram, zašto se složili islamski učenjaci da je, da je haram. Hadis nas postiče da činimo stvari koje su jasne, halal. Nemoj se opuštati ono što je sumnjivo. Halala toliko, koliko hoćeš, jasnih stvari koje su dozvoljene, jasno dozvoljene more. Ogroman broj. Radi to. Hadis nas postiče na to. I postiče nas hadis da se klonimo zabranjeni stvari koje su jasno zabranjene, nema dileme oko toga i također da se ostavimo sumnjivi, sumnjivi stvari. Postoje tri vrste sumnjivih stvari. Dakle, po pitanju osoba nešto što je čovjeku bilo zabranjeno. Ali on nakon izvjesnog vremena počne sumnjati je li mu još uvijek zabranjeno, možda je postalo mu dozvoljeno, možda mu je sad dozvoljeno. Osnova je šta? Ono što je bilo. Ono što je zabranjeno. Ili druga situacija, da je čovjeku bilo dozvoljeno, pa počne sumnjati, Bože dragi, možda mi je to zabranjeno, možda nije u redu. Osnova je da je Ono što je bilo prvo, ono što je dozvoljeno. I treće je da ne zna čovjek šta je uopće osnova, da li je dozvoljeno ili zabranjeno, toga se treba kloniti. Toga se treba kloniti. U prvom slučaju osnova da je zabranjeno, ne primiči se. U drugom slučaju osnova da je dozvoljeno, slobodno radi. U trećem slučaju ne zna šta je osnova uopće, niti da je zabranjeno, niti da je dozvoljeno, ostavi se toga kao što se spomnio u hadisima, da bi poslanik Alihi Salopsom znao naći datulu u svojoj sobi, ne bi znao. Pa bi govorio da znam da nisi od sadake, ja bih te pojel. Poslanik Salallahu Alihi Salopsom primao bi hedije, ali sadaku ne bi primao. To mu bilo zabranjeno. Pa kaže da znam da nisi od sadake, ja bih te pojel. Ne znam jesi li nisi. Ne znam šta je tvoja osnova. Pa bi je, pa bi je ostavljao. Iz hadisa se jasno zaključuje. Čovjek da bi sačuvao svoju vjeru i svoju čast, svoj obraz, i to je dakle ono dvoje što je najvrijednije kod čovjeka i za što se treba je tako najviše zalagati da očuva, da bi sačuvao neka se kloni sumnjivih stvari. Čovjek ako hoće da sačuva svoju vjeru, svoj obraz, nakon zabranjenih stvari neka se kloni i sumnjivih, sumnjivih stvari. Naprotiv, iz primjera prakse prvih generacija nalazimo da je poželjno ostaviti neke dozvoljene stvari. Da su prethodnici naše ostavljali čak i dozvoljene stvari izbojazni da ne upadnu u sumnjive, da ne upadnu u kasnije zabranjene. Pa se prenosio da ashaba da su govorili, ostavljali bismo 70 halala, bojeći se da ne upadnemo u haram. Ebu Derda radijallahu talan je govorio od potpune bogobojaznosti jeste da se rob boji Allaha tako što će ostaviti i pojedine dozvoljene stvari bojeći se da ne budu zabranjene, postavljajući tako pregradu između sebe i harama. Ibn Omer radijallahu anhuma bi govorio ja volim da između sebe i harama postavim zastor od halala kojeg neću smicati. Haram, halal, ostavit ću ja ovdje i neki halala i neću ih dirati, ostavit ću ih. Dakle, da oni budu još pregrada između mene i harama. I drugi govori. Onaj ko se ne sustegne od sumnjivih stvari, pa ljudi počnu govoriti o njegovoj vjeri i o njegovoj časti, njegovom obrazu, neka ne kori druge, neka ne kori te koji govore o njemu, neka kori sebe. Onaj koji se upusti u sumnjive stvari, hadis jasno kaže, halal je jasan i haram je jasan. Između toga dvoga su sumnjive stvari. Većina ljudi ne zna za propis tih sumnjivih stvari. Od te većine smo mi Dakle, neko zna, rečeno je u hadisu, većina ne zna. Neko zna, znaju učeni. Nismo takvi, znači ostavi se rođa. Možda činiš, poslije nemoj da koriš nikoga drugog. Kad narod počne pričat, nemoj da koriš nikoga drugog. Ti se upustio u to. Iz ovog hadisa također se zaključuje od sumnjivih stvari i od svega što narušava našu vjeru i naš obraz, našu čast, treba se vjernik čuvati. U Hadisu jeste, kaže se, ko se sustegne od sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i svoju čast. Isto tako, zašto se sazna da može ugroziti tvoju vjeru? Makar bilo i dozvoljno, tako čovjek može u dozvoljnoj stvari da pretjeruje, pa zbog tog pretjerivanja da ostavi nešto od vjerenja. Ostavi znači to pretjerivanje, nemoj toliko da činiš to, iako je dozvoljeno, iako je halal. Ako ćeš poslije nešto od vjere drugo ostaviti, budi umjeren u svemu. Pa dakle, sve što će ugroziti našu vjeru ili našu čast, ostavimo se toga. Na to nas hadis postiče. Zatim jasno iz hadisa hmm. se zaključuje koliko je važno znanje i koliko treba vjernik da traži znanje. Halal jasan i za taj halal trebamo saznati i naučiti. Haram je jasan i za taj haram za njega trebamo saznati i naučiti. A pogotovo za sumnjive stvari, kojih je mnogo. I svaki dan sumnje se potežu, ubacuju smutnje. A ne može čovjek razvučiti šta je od njih dobro, šta je loše, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno osim, osim saznanja. Onaj koji nije u mogućnosti da traži znanje, taj ne smije se upuštati dok ne pita. Nešto mu je sumnjivo, ne smije se upuštati. A ne, upusti se i onda te zove. Šta da ja radim? Već uradio. Pa sam isprije. Onaj koji nema znanja, a sumnjivo mu neka ne radi. Opet kažem, bolje nikako nego svakako. Ono za što nisi siguran, ostavi se toga. Nemoj se umarati. Za to vrijeme koje provedeš učinjeći tebi sumnjivih stvari, nisi ti mučtehe, pa ti vagaš, pa ako i potrfiš, imaš nagradu, ako i promašiš, imaš nagradu. Nema takvih među nama nisi siguran, ostavi se to vrijeme koje ćeš provesti činjenju sumnjivih stvari, provedi u činjenju sigurnih, jasnih stvari. Ne živimo mi nuhov život. Stotine godina. Mi živimo 50-60 godina, neko neće ni toliko doživjeti. Zato iskoristi vrijeme u činjenju ono- onoga što je sigurno jasno. U hadisu je dokaz da se svega, makar to bilo i dozvoljno, koliko vodi do zabranjenog, treba ostaviti. U hadisu je dokaz da se svega što vodi do zabranjenog treba ustaviti, makar to bilo u određenim situacijama dozvoljeno. Poput, ha? Psovanja, huljenja, lažnih božanstava. Ukoliko pravladava mišljenje, osnovana bojaznost postoji da će oni psovati Allah. Pred njima se ne kore njihova božanstva. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio u svojoj knjizi. Da se ne psuju lažna božanstva ukoliko će njihovi sljedbenici psovati Allaha. Iako je dakle obaveza govoriti o ništavnosti, neispravnosti tih lažnih božanstava. O tome se mora govoriti. Međutim, ako će reakcija, kao reakcija na to biti da oni psuju Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se tada ne govori. Zatim, iz zadnjeg dijela hadisa vidimo da je obaveza svakog vjernika da vodi brigu o svome srcu. Doista u tijelu postoji jedan organ. Ako je on ispravan, ispravno je cijelo tijelo. Odnosno, cijelo tijelo čini hajr djela, dobra djela. A ako je taj organ neispravan, cijelo tijelo čini loša djela. Doista je to srce. A dakle, obaveza svakog od nas jeste da vodi računa u svome srcu. I poznato je, tako govorili smo, srce je nazvano kalbom zbog te kaluba, zbog svoje prevrtljivosti, brze prevrtljivosti, prevrtanja. Da bi vjernikovo srce bilo čvrsto, ustrajno, kako treba, on mora da čini. Da dovi Allahu Đalla što je god moguće više da mu učvrsti srce u islamu. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Najčešća dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moja, moje srce u tvojoj vjeri. Poslanik alejhi sallam to je bila njegova, njegova najčešća dova na sećdi. On a bio je najodabranije stvorenje, najodabranije stvorenje, ne najodabrani čovjek ne najodabraniji poslanik, već najodabranije stvorenja. I skoro kada je bilo Isra i Mirađ, i slušaš ljudi, drže hutbe, i kažu sedam nebesa, i onda kada je došao do sedam nebesa, i ti sad čekaš propis namaza, tako, na Mirađu je propisan namaz, kao poseban, i badet, i o tome se može pričati hutbama i hutbama, oni se zakače za broj sedam, i onda gdje se sve broj sedam spominje? I o tome se drži hudba dalje. A o mirađu pričati, koje je počasti tada zadobio poslanik Alihi sa Lotusom, kada je došao nakon sedmog neba, jer tako nema više vjerovjesnika. Na svakom nebu su bili vjerovjesci, posle sedmog neba nema više vjerovjesnika. Nakon sedmog neba dolazi Sidretul Munteha, spominje se u Koranu. Dotle je došao čak i Džibril, kaže, ja dalje ne mogu. Pa je poslanik Alihi sa Lotusom otišao i dalje uspinjamo se dalje. Čak dakle i najodabraniji poslanik nije mogao da ide dalje. Najodabraniji melek nije mogao da ide dalje. Otišao poslanik sa ulicom dalje. Posebne počasti, oni broj sedam. Sedam tavafu, sedam nebesa, sedam zemalja, sedam ovoga, sedam onoga. Te pričaj o ovome. Dakle, da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više da mu učvrsti srce u njegovoj vjeri jer su sva ljudska srca između dva Allahova dželevala prsta. Zatim, ha, odazivati se Allahu i njegovom poslaniku, što je god moguće više. Ako hoćemo da nam srce Allah dželevala učvrsti, da se Allah ne uplete između nas i naših srca, trebamo se što je god moguće više, što je god moguće brže, odazivati Allah i naredbama. Slušali ste ovdje, tako, komentar? 24. ajeta iz sura Al-Anfal. Ja ih alladine amenu stajibu lillahi wa lillahi rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. O vjernici, odazovite se Allah i njegovom poslaniku kada vas pozovu u život. Kada ćete istinski živjeti. Odazovite se naradbama Allaha i poslanika. Budete se odazivali, živjet ćete istinski. Vi i vaša srca. I nemojte I znajte dobro da se Allah upliće između čovjeka i njegovog srca. To jest, ako ostavite narodbe Allaha i narodbe poslanika, Allah će se uplesti između vaše i vašeg srca i okrenuti, okrenuti vaše srce. Zatim mnogo spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, jer se sa spominjanjem Allaha, ela bi dikri Allahi tatme inul kulub, doista se sa spominjanjem Allaha srca smiruju. Činiti dobročinstvo siromasima, jer se time vjernička srca smekšavaju posjećivati mezarja muslimanska je se time naša srca čini budnim i podsjećaju nas na mjesto koje svakog od nas čeka učiti Kur'an što je god moguće više s razmišljanjem, klanjati noćni namaz, tražiti oprosta pred zoru, družiti se sa dobrim i učenim ljudima i svakako ili čuvati se od svega onoga što srce čini što srce čini grubim i zamrlim poput vezivanja za nekoga drugog mimo Allaha poput prekomjernog jela, pića, prekomjernog spavanja, odgađanja pustih želja, zapadanja u sumnjive stvari, jeli i slično. Hadis je jasan dokaz da onaj koji tvrdi da ima čisto, lijepo, dobro srce, da mora imati dobra djela. Hadis je jasan dokaz. Protiv onih koji kažu ja imam čisto srce ja nikome ne mislim zlo. On sebi misli najveće zlo, on ne klanja. Kaže, ja imam čisto srce. Da je u tebe rođo čisto srce, ti bi imao i namaza, i posta, i svega drugoga. Hadis je jasan dokaz protiv takvih. Doista u tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolaze dobra djela. Ako je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolaze loša, loša djela. Dobro, iz ovog hadisa, dakle pravilo, da treba zatvoriti svaki put koji vodi do harama. Svaki put koji vodi do harama treba ga zatvoriti. Sjedinje dokasno u noć koji može dovesti do prespavljivanja i neklanjanja sabah namaza, pa čak dakle i ne sjedio, već klanjao noćni namaz i poslije ćeš malo prileći prespavati sabah namaz? Ne. Makar dakle to bilo posebno djelo. Noćni namaz je tako jedan od najboljih namaza nakon obaveznih namaza. I životno pravilo da prvo trebamo posvetiti pažnju dijelima srca, pa onda dijelima udova, jer od ispravnosti srca ovi se i dijela udova. Da dobro vodimo računa u našem srcu, da čistimo svoje srce, time će biti, ako Bog da čista i naša dijela, odnosno onaj koji bude očistio svoje srce za Allaha subhanahu wa ta'ala, za njegovu vjeru, spozna Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba, bude živio i njegovo srce bude kucalo samo za Allaha, dželovala definitivno, što god nađe u Allahove knjizi, što god nađe u u sunnetu poslanika alihi salocom da je to Allah propisao, on će to i činiti. Njegovo srce ako bude bilo živo, ako bude bilo budno, ako bude htjelo sebi spas, ako bude žudilo za Allahim licem, njegovim zadovoljstvom i drugim svijetom, definitivno činit će mnogobrojna dobra djela. Staćemo ako bude. Šedu ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila